บุ๊กทูแปดสิบเจ็ดอสมเดสีเซดมอดีตการของกริยาช่วย prošlost modalnih glagola ยเราต้องรดน้ำดอกไม้ม i mora smo zaliti cvijeće. เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Mi mora smo pospremiti stan. เราต้องล้างจาน Mi mora smo oprati posuđe. คุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่า moraste li vi platiti račun? คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า moraste li vi platiti ulaz? คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่า moraste li vi platiti kaznu? ใครต้องการลาจากกัน Ko se moraše oprostiti ใครต้องการกลับบ้านก่อน ko moraše ići ranije kući ใครต้องนั่งรถไฟ ko moraše uzeti voz เราไม่อยากอยู่นาน Mi ne htjedo smo ostati dugo. เราไม่อยากดื่มอะไร Mi ne htjedosmo ništa piti. เราไม่อยากรบกวนคุณ Mi ne htjedosmo smetati. ตอนนั้นดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ Ja htjedoh upravo telefonirati. ดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ Ja htjedoh upravo p o z v a แท็กซี่ที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน Ja htjedoh n ย i m e ići kući. ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ Ja p o m ิ s l ิ h ti htjede nazvati svoju ženu. ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Ja pomislih ti htjede nazvati informacije. ดิฉันคิดว่าคุณอยากสั่งพิซซ่า Ja pomislih ti htjede naručiti picu.